У праскай студыі сяржук сокалу воюш. У эфіры аўтарская перадача Сергея Дубаўца вострая брама. Вострая брама беларускі культурны кантэкст на мяжы стагоддзяў. тэма гэтага выпуску найважнейшыя падзеі гісторыі, якія перадвызначылі сённяшні выгляд нацыі і краіны. Нядаўна адзін наш апозіцыйны дзяяч пашчыраваў. Калі мы не пераможам на прэзідэнцкіх выбарах, гэта будзе канец. смерть усяму беларусі, мове, дэмакратыі. Словам час спыніцца і ўсё страціць сэнс. А мне міжволі прыгадалася галоўная рыса савецкая номенклятуры. Кожны начальнік гэтага кшталту глядзеў на сябе і на свет толькі сённяшнімі вачыма і у найлепшым выпадку мысліў у рамках сваёй службовай кар'еры адчування гістарычнай перспектывы не было. Вось жа апошнім часам такая бесперспектыўнасць стала прыкметаю не толькі вялікіх і малых начальнікаў, але і тых, хто з імі змагаецца. Адсюль панылы настрой і зусім няма таго фантастычнага адчування супольнасці жыцця на адной ноце, якое было ў нас у часы развалу імперыі. Нездарма зянон пазняк кажа пра страту элітамі нацыянальнай ідэі. Гэта тая самая адна нота А я думаю, што пачынаецца яна менавіта з вычування гістарычныя перспектывы. Прычым зусім не абавязкова з дакладнасцю ведаць даты жыцця давыда гарадзенскага або тэму андрусаўскага замірэння. Як той казаў, я ведаю, што наша гісторыя багатая і слаўная і гэтага мне цалкам дастаткова, каб ганарыцца сваім народам і сваім краем. Хіба ж можна з такім пачуццём сур'ёзна казаць, што параза на прэзідэнцкіх выбарах гэта канец усяго і ўся. У сённяшняй вострай браме галоўныя падзеі беларускай гісторыі мінулага тысячагоддзя. Прычым мы сведама не будзем казаць пра войны і паўстанні. Безумоўна, яны паўплывалі на наше сённяшняе жыццё. Але мы будзем казаць толькі пра тое, што фармавала нас і наш край, што мацавала, а не разбурала. Такім чынам мы ў браме тысячагоддзя. Вы слухаеце радыёвабода. У эфіры аўтарская перадача Сергея Дубаўца вострая брама. Вострая брама беларускі культурны кантэкст на мяжы стагоддзяў. Не думаю, што вулічнае пытанне, якое правёў на праспекце скарыны зміцер бартосік мае нейкую сацыялагічную вартасць. Усё ж недасведчанасць беларусаў ва ўласнай гісторыі ў нас культывуецца і выхоўваецца яшчэ ў школе, а гэта значыць датычыць усіх. Тым не менш варта паслухаць гэтыя яўна саматужным шляхам здабытыя веды пра айчынную мінуўшчыну у людзей з цэнтральнага праспекту краіны. Слова з метру бартосіку. Цікавы занятак у вечаровым лютаўскім тумане на праспекце скарыны чапляцца да людзей з адным вельмі простым пытаннем, якая падзея мінулага тысячагоддзя найбольш паўплывала на лёс Беларусій. У бальшыні сваёй народ, што спяжаўся з працы да хаты, мяне далёка не пасылаў. Мужчыны моўчкі абміналі, а жанчыны хіхікалі і хуталіся ў каўнерыкі. Але за гадзіну ў гэтым месцы можна атрымаць адказ на любое пытанне картина атрымалася наступная беларускай гісторыі мне здаецца дзяды этыя слынныя калі першы раз выйшлі людзі на курапаты столькі шмат народу сабалося там першы раз панюхал этой газы этой э, я думаю что э, самое э, важное событие для гісторыі беларусі адбыўся у мілом зашыгодзе на жаль сумнае события то есть сумным то есть за негатыўным знакам гэта прышпленне з боку москвы до нашай краіны самой назвы беларусь то есть тут значит змена нашейгі старшы назвы Литвы на, на, на назву Беларусь. То, что победили в Великой Отечественной. Все-таки, как ни говори, каждый четвертый белорус погиб. К образованию Великого княжества Литовского такое былое прошлое славное белорусского народа, а когда о такой стороне знали не только, как говорится, ближайшие соседи, очень далекие. Ну, конечно, хотелось бы относиться к Европе, скажем так, не только географически, но и э, по всем остальным критериям. пачатку гэта палітыка беларусізацыі я так лічу а потым першы прэзідэнт выбары першага прэзідэнта на лёс беларусі паўплывала яшчэ вось гэты камуністычны строй можа но ну, рэвалюцыя перевернулася к чартовой матері безумоўна другая сусветная раз таксама другі ватыканскі сабор паўдзельнічаў ну і таксама даволі важная падзея як адбылася на маю думку і на думку кожная на незалежность якая падзея ў мінулым тысячагоддзе на вашу думку паўплывала найбольш на лёс беларусі 18 год утварэнне бнр я напрыклад выбары лукашэнкі не магу азначаць як падзею тысячагоддзя але тое што на а, за апошнія скажем стагоддзе это вельмі адмоўна паўплывала на лёс беларусі гэта ну але не думаю что па падзею тысячагоддзя тут можна ехаць не полоскую згадаць што яшчэ і вітаў так згадаць Менавіта. Ну, но Я вельмі шкадую, што вялікае княства не ўтварылася як, як каралеўства. То есть кніга кроку не хапіла нікой лёсу, То есть шчасця ў лёс не хапіла дач нейкай. Мо з-за этого мно праблемы потым пайшлі. Але можа не растаем, можа выправім становішча. <laughs> Наверное, вялікая фічная вайна. Может быть, деление Речи Посполитой, не знаю точно. Развитие христианства на Беларуси, без сомнения. И именно развитие на э, протестантской ветви? Я думаю, революция натуральна. А коли взять, ну так, глобально все это сегодня? Коли князь Литовут, скажем так, фактично продал великое князство Литовское. Это если я як он продал? А женюшись с этой ветвью. Я гаю. Даруйте, хотя рабочие дня дымятся в уши. Часы революции вот 17 -го года. Я лечу, одна, ну, и там утворение БНР, и все, революция, все это разом. И это э, все подеи, вот звездка подеи, вот того часа, я так скажу. Наверное, все-таки то, что э, Чернобыль шахнул, это да. Вот это повлияло здорово. Формирование СССР. Это становчие штуки? Не, Адмона. Адмона Плоского князства. Бо вельми поплывала на лёс Беларуси, и дякую этому Беларусь произвелась у перасці перамога лукашэнкі на, на выбарах самовызначэнне праваслаўя аддзяленне яго ад каталіцтва на адным із э, усіленскіх сабораў вы гэта ніколі не ўключыце ў сваю перадачу але я так лічу за 10 вякоў якія прайшлі вы гэта, гэта пытанне да я правильно зразумеў да самае значнае месца гэта аддзяленне праваслаўя ад каталіцтва у А самая моцная падзея ў Беларусі у паследніх такіх навейшых гісторый гэта безумоўна перамога лукашэнкі. справа не, не ў ім асабіста, а ў тых сілах, якія стаяць за ім і нягледзячы на ўсе яго памылкі там і так сказаць усе яго адмоўныя момант гэта адраджэнне беларусі мабыць нават калі пры гэтым мы не страцім самастойнасць безумоўна а будзем ісці побач з расіяй як гэта было і спакон вякоў калі ўласна для мяне это маё нараджэнне вось і ўсё галоўная падзея утварэнне БНР 18 год 25 сакавіка. Як бачым 10 гадоў незалежнасці не прамінулі для беларусаў дарэмна. І хоць у большасці сваёй людзі атаясамліваюць мінулыя тысячагоддзі з учорашнім днём, таму вельмі часта ў адказах фігуруе Лукашенко. Але наўрад ці я б дзясятак гадоў таму на гэтым самым месцы пачуў бы што-небудзь пра полацкае княства і літву, пра БНР і другі ватыканскі сабор, пра падзелы рэчы паспалітай і наша няспраўджанае каралеўства. Сапраўды 10 гадоў таму наўрад ці паспаліты беларускі чалавек стаў бы распавядаць пра страчаную назву краіны і здабытую незалежнасць. Але цяпер мы звернемся да людзей так бы мовіць дасведчаных мае апытанні гісторыкаў і культуролягаў дазволілі скласці наступны рэестр найважнейшых падзеяў і з'яваў беларускай гісторыі, якая акурат укладаецца ў рамкі тысячагоддзя. Храналагічна першае тут хрысціянства. Сённяшніх беларусаў не назавеш моцна рэлігійнымі людзьмі, тым больш аб'яднанымі вакол адной царквы. Дый паганскія традыцыі ў нас яшчэ жывыя ў народнай культуры тым не менш і найлепшая архітэктура краіны і дзейнасці ў фрасіні полацкай лазара бокшы дойліда іана і наступная асветніцкая праца езуітаў ды шмат чаго іншага аб'яднанага тэрмінам хрысціянства адбілася на ўсім нашым жыцці як бы мы не былі раз'яднаныя канфесійна але ў цэлым неаспрэчна што беларусы хрысціянскі народ далей палітычная гісторыя у стварэнне вялікага княства літоўскага дзяржавы у якой нашы продкі жылі якую баранілі ў войнах якую будавалі на працягу 500 гадоў далей кніга з карыны менавіта з ёй Беларусь перажыла сусветную рэвалюцыю культуры навукі і асветы кніга друкавання я даю слова скарыназнаўцу сергею шупу няма ракі без вытоку але чым далей ад яго то Чым шырэйшая робіцца рака, тым болей нязначным і незаўважным робіцца той выток. Вытокі некаторых найбуйнейшых рэкаў зямлі наагул пачалі шукаць адносна нядаўна і спатрэбілася нямала высілкаў навукоўцаў, каб выявіць нейкую чыста сімвалічную крынічку, схаваную ў глыбокіх трапічных лясах. Тое самае адбылося са скарынам. Ягоныя кнігі прыйшлі ў Беларусь зарана, і не сталіся імгненна вядомай і папулярнай з'явай. Сучаснікі і суродзічы наўрад ці былі ў стане зразумець і ацэніць значэнне ягонай дзейнасці. Пара масавага кнігавыдавецтва настала ў Беларусі праз некалькі дзецігоддзяў пасля скарыны. І з часам сама з'ява сталася настолькі сама сабой зразумелая, што асоба пачынальніка неяк адышла ў цень. Калі для мамонічаў скарына яшчэ напэўна нешта значыў, дык наступныя друкары і спажыўцы друкаванай прадукцыі памяталі пра яго ўсё менш і менш, чым больш і больш кнігаў з'яўлялася ў нашых землях. А праз якія 100 гадоў пра яго бадай што зусім забыліся. Раз пораз толькі нейкі параноік згадваў скарыну, як герытыка прайдзе света або чарнакніжніка. Аднак некалі настаў час пошуку вытокаў і мовазнаўцы філёлегі і кнігаведы нібы спрактыкаваныя крыміналісты з амаль незаўважных фактаў і сведчанняў з дзівам сабранай жмені іголак у стозе сена склалі вобраз з карыны такі якім мы яго ведаем сёння ведаем здаецца на гэтулькі добра што напэўна без праблемаў пазналі б яго на нейкай праскай або віленскай вуліцы з узнікненнем беларусаў як новай палітычнай нацыі скарына раптам займеў яшчэ адно з зусім нечаканыя амплюа публічнага палітыка. За апошнія 100 гадоў ягоныя імя і творчасць трывала ўвайшлі ў беларускі палітычны дыскурс. Яго ганьбілі і ўсхвалялі, перахрышчвалі і пераймяноўвалі, фарбавалі бронзай і мацалі кішэні яго нагавіцаў. У выніку ён стаўся яскравым нацыянальным сімбалем, цывілізацыйнай візытоўкай беларусаў, культурным героем па-за прасторай і часам плывучы па рацэ нашай кніжнай культуры ў шырэйшыя воды можна вядома і не задумляцца адкуль і куды і дзякуючы чаму мы плывем але можна быць пэўным калі б не было скарыны калі б не было той маленькай чарадзейнай крынічкі назвы тут не было і мы былі б не мы следам за скарынавай кнігай пра якую казаў сергей шупа зноў рэлігійная падзея царкоўная унія якая по перадвызначыла святапогляд нашых продкаў на доўгія гады. Тады юрыдычны здабытак статут вялікага княства літоўскага, які дзейнічаў на беларускіх землях на працягу амаль чатырох стагоддзяў. Наступная падзея аграрнай рэформы каралевы Боны, знакамітая ўстава на валокі. Пра яе распавядзе Сергій Харыўскі. Каму даводзілася праязджаць праз расійскую вёску, той бачыў істотную розніцу з нашай беларускай За ўсходнімі межамі былое рэчы паспалітыя вёскі маюць хаатычную забудову, часцяком нават цяжка вызначыць вуліцы, а вакол хатаў раскіданыя лапікі агародаў ды палёў самых розных памераў. І наадварот, чым далей рухаешся на захад у Беларусь, тым больш жорсткую бач планіроўку паселішчаў нават самых мізэрных. А ўжо ад Мску да горадні, дык і наогул не сустрэнеш выпадковага будана Палі дакладна пашанураваныя, хаты стаяць нібыта паводле тыпавога праекту. Гэта вынік рэформаў, распачатых яшчэ за каралеваю бонай з форцай і завершаных яе сынам жыгемонтам августам. Тым самым, які выдаў слынную уставу на валокі ў 1557 годзе. Італьянка Бона адразу ж угледзела нягегласць тагачасная беларускія гаспадаркі. Яе марыю было завесці тут, ўсё на прадуктыўны еўрапейскі лад. Тады ўсе вясковыя землі былі наноў пералічаны і падзеленыя на горшае і лепшыя, была ўведзена трохпольная сістэма. Усе дзяржаўныя великакнязкія ўладанні паводле ўставы дзяліліся на роўныя кавалкі памерам у адну валоку, то бок 21 з гакам гектараў. Вынікам рэформы стала грандыёзнае пераўтварэнне старых паселішчаў ды будаўніцтва новых. Жылыя хаты былі пастаўлены ў шыхт уздоўж простых вуліцаў. Гаспадарчыя пабудовы на другі бок. Зямельная рэформа забяспечыла дакладнае спагнанне падаткаў з вясковага насельніцтва, а таксама блізу справядлівае размеркаванне зямлі сярод сялянства. Насельніцтва пасела на абшарах Беларусі больш-менш раўнастайна. Колісь закінутая зямля стала радзіць рэформа ахапіла пад 90соткаў вёсак на гарадзеншчыне і пакрысе за 100 гадоў дакацілася да ўсходняй мяжы вялікага княства. Вынікам стала сапраўдная рэвалюцыя ў сельскай гаспадарцы і урбанізацыі. Наступствы мы бачым няўзброеным вокам. Амаль нічога ў вонкавым выглядзе нашых вёсак не змянілася з 16 стагоддзя. І яшчэ адзін плён тае уставы навалокі, ахова прыроды. Напрыклад, было забароненае паляванне на ваўкоў лісіцаў ды зайцоў з сабакамі. Гэта тое, да чаго вялікая Брытанія падышла толькі сёлета. Катэгарычна забаранялася бескантрольнае паляванне ў пушчах. Касіць там можна было толькі ў пэўныя дні, каб не пужаць звярыну ды птушак. Па грыбы ды ягады дазвалялася хадзіць адно дзеўкам ды дзецям катэгарычна забаранялася паляванне на рэдкіх звяроў, напрыклад на сарнал ды даніэляў. Забаранялася лавіць рыбу падчас нерасту. Каб жа ж не тыя ахоўныя захады, што былі зробленыя амаль паўтысячы гадоў таму, мы багата чаго не далічыліся б сёння. Сергей Харыўскі казаў пра уставу на валокі, якая спарадкавала Беларусь настолькі, што і нашыя далёкія нашчадкі будуць пазнаваць і любіць свой край менавіта такім, а не іншым. На агул жа дзейнасць рэфарматараў, будаўнікоў і вынаходнікаў звычайна не так ярка адкладаюцца ў памяці пакаленняў, як усялякія закалоты, войны ды паўстанні. Магчыма, у гэтым загана гістарычнай адукацыі тым не менш мы сёння звяртаем увагу менавіта на стваральныя акцыі што мянялі аблічча беларусі навякі калі не назаўсёды да такіх належыць і дзейнасць антонія тызенгауза працягвае сергій харыўскі скажу шчыра антоній тызенгаус адзін з самых любімых маіх персанажаў беларускай гісторыі на тое у мяне ёсць шэраг прычынаў напрыклад яго не любяць польскія расійскія гісторыкі на Ужо гэтая акалічнасць правакуе цікавасць. Рэч у тым, што пад скарбе вялікі літоўскі, скарыстаўшы давер апошняя караля рэчы паспалітая, здолеў сканцэнтраваць у сваіх руках вялізную ладу і літаральна пераўтварыць увесь край ад звіны да нёмана. За лічаныя гады паўсталі новыя вёскі, мястэчкі, дзясяткі мануфактураў млыноў былі пракапаныя сотні кіламетраў новых суднаходных каналаў. У Беларусь заспяшаліся майстры з усіх куткоў Еўропы. Менавіта Тызенгаус, разумеючы значнасць прамысловасці ў аграрнай краіне, стварыў тут магутную, як па тых часах тэкстыльную вытворчасць. Завуркаталі варштаты на зброойных мэблевых, шорніцкіх, дывановых мануфактурах. За 14 гадоў Антоні Тызенгаус здолеў адкрыць 24 дзяржаўныя фабрыкі і пабудаваць два прамысловыя паселішчы, гарадніцу лососну упершыню нашай гісторыі былі ўжытыя метады комплексанага праектавання і будаўніцтва скарыстаныя тыпавыя праекты і уніфікаваныя матэрыялы а тэмпы напрыклад мікрараён гарадніца з 85 дамоў разлічаных на пражыванне полутора тысячаў чалавек быў пастаўлены за 15 гадоў і тое самае ў паставах дзятлаве варнянах ды багата яшчэ дзе па беларусі у Тызенгаус завёў школы, тэатры, капелы, друкарні, батанічныя сады. Дарэчы, пра друкарні менавіта ён пераўтварыў гарадзенскую друкарню, узяўшы яе ў аренду у сапраўднае выдавецтва ў сучасным сэнсе. Тут рыхтаваліся, рэдагаваліся і выходзілі кнігі. Мала таго, у гэтым выдавецтве выйшлі першыя перыёдыкі ў Беларусі, газета гарадзенская і кур'ер літоўскі. Нарэшце ягоныя ініцыятывы падхапілі найбольш дальнабачныя магнаты, ствараючы фабрыкі, адкрываючы вучэльні і запрашаючы майстроў з Еўропы. Дзейнасць аднаго чалавека, апошняга рыцара вялікага княства перакрэслівае міт пра смяротную хваробу нашай дзяржавы перад расійскай акупацыяй. Сергей Харыўскі распавёў пра дзейнасць Антонія Тызенгауза, а ў маім пераліку падзеяў тысячагоддзя засталося ўсяго дзве пазіцыі. Гэта наша ніва, газета, якая сфармавала беларускую ідэю і зрабіла нашу нацыянальную свядомасць менавіта такой, якую мы маем. І тры беларускія рэспублікі. Пра іх распавядзе Александр Лукашук. БНР, БСР, РБ трох беларускіх рэспубліках супадаюць па дзве літары у іх больш агульнага, чым ад рознага. Адрозніваюцца вызначэнні. Народная ўзмацняла беларускую рэспубліку, савецкая і сацыялістычная яе руйнавала. Адсутнасць вызначэння ў цяперашнім назове знак, які патрабуе расшыфроўкі. Пакуль найбольш дакладна цяперашняя беларуская дзяржава называецца савецкая народная сацыялістычная. У рамантычнай БНР у Слова народны не мела такога значэння, якое займела на працягу два стагоддзя. Сёння народны азначае нешта таталітарна несвабоднае. Кітайская народная рэспубліка, лівійская народная джамахірыя. Народны такое моцнае слова, што нават дадатак дэмакратыі не ўратоўвае. Карэйская народная дэмакратычная рэспубліка. Тры беларускія рэспублікі два стагоддзя один народ одна зямля тры гісторыі паводле вынікаў два стагоддзя у паняцці народ пераважае адценне несвабоды хіба таму што свабода з'ява індывідуальная а народ калектыўная народны прэзідэнт паэт фронт воля і доля усё гэта да месца толькі пры нараджэнні ва ў дзіцячым узросце калі адбываецца з'яўленне на свет у народная творчасць непрафесійная, а 21е стагоддзе выйграюць прафесіяналы. Трэцяя Рэспубліка Беларусь знак свабоды, які яшчэ патрабуе напаўнення. Александр Лукашук казаў пра тры беларускія рэспублікі як важную з'яву тысячагадовай беларускай гісторыі. вы слухаете радыё свабода у эфіры аўтарская перадача сергея дубаўца вострая брама вострая брама беларускі культурны кантэкст на мяжы стагоддзяў подвядзем вынікі За тысячу гадоў амаль усе найважнейшыя для Беларусі падзеі і з'явы сабраліся ў 16 стагоддзі, якое яшчэ называюць залатым векам. Нашыя скарбы думкі, мастацтва, архітэктуры, нашашая воля і сіла духу, нашая любоў да свайго краю галоўным чынам там. У гэтым сэнсе мы нацыя 16 стагоддзя. Ужо ў наступным 17 пачаліся доўгія разбуральныя войны з маладой расійскай імперыі пасля якіх беларусы часам не далічваліся кожнага другога. У 18 стагоддзі краіна крыху ўзняла была галаву, якую тады ж і ўсё наступнае стагоддзе ў яе адцінналі тым самым расійскім мячом здзіўляе тое, як бедна прадстаўленае мінулае 20е стагоддзя. Яно багатае на курапаты, хатын, чарнобыль, але ж мы дамовіліся не згадваць разбуральныя з'явы. Увогуле стагоддзя, з якога мы прыйшлі, было неверагодна неспрыяльнае для беларусаў. У пэўным сэнсе тое, што мы яго пакінулі, пасяляе надзею на новае 21. -е спагада гісторыі заўсёды наведвала нас хвалямі і ўслед за такім кашмарным заняпадам абавязкова павінен быць уздым. Можа быць нават такі, як у стагоддзі 16. І тады нашаму новаму стагоддзю нашчадкі таксама дадуць назву залаты век. выслухали аўтарскую перадачу Сергея дубаўца вострая брама. Вострая брама беларускі культурны кантэкст на мяжы стагоддзяў. Thank you.